Իրավիճակը Ղարաբաղի-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում։ Յուրի Հայրապետյանը նշանակվել է ԼՂ նախագահի խորհրդական։ Հանրապետության նորանշանակ օմբուդսմենին ներկայացրել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակազմին։ ԼՂ անկախության միջազգային ճանաչումն Արցախի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից մեկն է։ Արցախի կրթօջախների պարապմունքները կավարտվեն մայիսի 27-ին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հակառակորդի կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, որոշողություններում կիրառելով նաև 82 մմ mm ականանետներ եւ ձերքի հակատանկային նռնականետ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնային գծում, անհրաժեշտության դեպքում դիմելով իրադրության զարգացմանը համահունչ գործողությունների։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյաթյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը ղեկավարող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղահրամանյանը, քննարկվել են հերոստարադիո հաղորդակցության ոլորտի զարգացմանը, ինչպես նաեւ այդ բնագավառում Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարիչ մարմինների համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Գագիկ Բունյաթյանն ասաց յուրաքանչյուր տարի նմանատիպ հանդիպումներ լինում են, քննարկում ենք մեր հետագա անելքներին։ Այս անգամ էլ քննարկեցինք եւ կարեւորեցինք, որ տվյալ ժամանակաշրջանում պետք է ավելի ակտիվացնենք մեր համագործակցությունը։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Յուրի Հայրապետյանը նշանակվել է ԼՂ նախագահի խորհրդական հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը Շուշիում մայիսի 5-ին Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանին։ Խորհրդարանի ղեկավարը բարձր է գնահատել Արցախի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Յուրի Հայրապետյանի գործունեությունը եւ իշխանությունների անունից շնորհակալություն հայտնել նրան մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի ձևավորման համար։ Արցախի մարդու իրավունքների նորանշանակ պաշտպանը շնորհակալություն է հայտնել Յուրի Հայրապետյանին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ստեղծման եւ կատարած աշխատանքների համար եւ նշել, որ թիմային աշխատանքի շնորհիվ կկարողանա արդարացնել այն վստահությունը, որն այդ օրը ստացել է ազգային ժողովից։ Ինչպես հայտնի է, ապրիլյան իրադարձություններից հետո, երբ բանակցային գործընթացը մեղմասած փակուղի է մտել, Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հարցը վերստին դարձել է ակտիվ քննարկումների առարկա։ Խնդրի շուրջ է Յուլիա Վանյանի զրույցը ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահրամ Բալայանի հետ։ Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման հարցը միշտ էլ մեր երկրի արտաքին քաղաքական օրակարգում է։ Մեր դիտարկմանը թե ապրիլյան պատերազմը, որն առ ոչինչ դարձրեց տասնամյակների բանակցային աշխատանքը, կարծես ավելի է կարևորել Արցախի ճանաչման հարցը, Վահրամ Բալայանը հավելեց ժամանակն է որ այս կամ այն որևէ երկիր ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը որովհետև իսկ թվում է որ համաշխարհային հանրությունը արդեն սկսում է գիտակցել որ պատերազմը կարելի է կանխել միայն միայն Լեռնային Ղարաբաղի հայության շատ սովորական աստծո կողմից տված ապրելու իրավունքը իրացնելու, այսինքն սա ինչ է, սա նշանակում է ճանաչել, որպեսզի կախվի հետագա հետագա ահաբեկչական գործողությունները Ադրբեջանի կողմից այս հարցում մեզ կարող է մեզ օժանդակություն ցույց տալ հայդատի գրասենյակները դեպ նշեմ որ մայիսի 8-ից մինչև 11-ը հայդատի գրասենյակների խորհրդաժողով կայանա Արցախում այստեղ են գալու շուրջ 30 եկամների պատվիրակներ ներկայացուցիչներ հենց այդ նպատակին ուղղված լինելու հարցերից մեկը հենց դա ելնելու Հարցին թե ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղությամբ եւ արդյոք Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող հանգուցալ կառուցալուծվել հենց Արցախի հանրապետության ճանաչման ճանապարով Վահրամ Բալայանը պատասխանեց։ Պետք է նաև այստեղ էլ մենք ինքնախապիությամբ չզբաղվի, եթե ճանաչի այս կամ այն երկրները, հենց այդ պահից Ադրբեջանը հլու հնազանդորեն կենթարկվի, այդ կարծիքիներ չէ։ Հետևաբար ճանաչելու զուգահեռ անհրաժեշտություն կա նաև ամրապնդել մեր պաշտպանական բնագծերը։ Իսկապես անառիկ ամրոց պետք է դարձնել Արցախը եւ այն ճշնամին, որը կփորձի ոտ կդնել մեր հողի վրա, պետք է արժանի պատիժ ստանա։ Վերջին շրջանում մեր հասարակության տարբեր շերտերում շրջանառվում է զարգացման իսրայելական մոդելի Արցախում տեղայնացնելու հարցը։ Արդյոք սրանք լոկ խոսակցություններ են, թե իրականում կա նման մտադրություն։ Պարտադիր չէ, որ Իսրայելի այդ մոդելը վերցնենք եւ մենք կյանքում իրագործենք։ Վերջ-վերջով Աստված մեր ժողովրդին այնպեսի խելք եւ գենետիկ այնպեսի մտածելակերպ պետք է որ ինքը կարող է այդ համակարգը ստեղծի։ Պետք է ունենանք հստակ ամենօրյա ծրագիր, որը ցավոք սրտի այս պահին չկա։ Այսինքն ինչից ենք սկսում եւ որտեղ ենք պատրաստվում։ Ունենալով Ադրբեջանի պես անկախատեսելի ու անդրամաբանական թշնամի պետք է պատրաստ լինել իրադարձությունների ցանկացած զարգացման։ Անդրադառնալով հաջորդ հավանական բախմանը մեր պատրաստության հարցին Վահրամ Բալայանը նշեց, որ վերջին 20 օրերին ահրելի աշխատանք է իրականացվել եւ մեր հասարակությունն անհանգստանալու որևէ պատճառ չունի։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի կողմից Արցախի հանրապետության անկախության միակողմանի ճանաչման տարբերակը հնարավոր է այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը սկսի ռազմական ագրեսիա։ Այս մասին ասել է Հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Արցախի անկախության միակողմանի ճանաչումը հնարավոր է բացառապես այն դեպքում, եթե Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա սկսի։ Եթե Ադրբեջանը սկսի ռազմական ագրեսիա, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի միակողմանի ճանաչման հարցը կդառնա ակտուալ, նշել է նա. Գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է։ Եթե կփորձեն խնդրին լուծում տալ ռազմական ճանապարհով, նշանակում է որևէ բանակցությունների մասին այլևս խոսելը գոյություն չունի։ Եթե իրենք գնում են դեպի պատերազմ, նրանք մերժում են Միսկի խմբի համանախագահության ձևաչափը։ Այդ պայմաններում Հայաստանը կանի այն, ինչի մասին խոսել է Հանրապետության նախագահ, եւ բոլորը դրա մասին կիմանան Հայաստանի գերագույն գլխավոր հրամանատարից։ Հայաստանի Հանրապետության նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչումը։ Եվ դրա համար Հայաստանը անելու է բոլոր քայլերը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիները ապրեն անկախ ու ազատ եւ միջազգայինորեն ճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Դա է մեր նպատակը։ Եվ մենք դրան հասնելու ենք։ Ուզեն արևելքում, չուզեն արևմուտքում, Էդվարդ Շարմազանովն ասել է, որ հայկական կողմի դիրքորոշումը չի փոխվել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման հարցում։ Հակամարտությունը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Բայց եթե Ադրբեջանը եւս մեկ անգամ փորձի հակամարտությունը ռազմական ճանապարհով լուծել, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը կիրականացնի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ընդհանուր միջև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչումը։ Նա նշել է, որ Հայաստանի նպատակն է հասնել Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը պետք է խստորեն հետևեն հրադադարի մասին համաձայնագրին հակամարտության համապարփակ խաղաղ կարգավորում ապահովելու համար։ Այս մասին ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Սա համանը դիրքորոշումն է որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող կարգավորվել ռազմական ճանապարհով, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Մոսկվան հաստատում է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացին աջակցելու պատրաստակամությունը։ Այս թեման օրակարգից դուրս չի գալիս։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք բազմիցս շեշտել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը պետք է լուծվի բանակցային ճանապարհով, ասել է նա։ Հաստատում ենք մեր պատրաստակամությունը որպես միջազգային միջնորդ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ միասին աջակցել կողմերին այդ նպատակի իրականացման հարցում։ Այս թեման երբեք դուրս չի եկել արտգործնախարարության ու նախարարության ղեկավարության մակարդակով շփումների օրակարգից։ Այս ժամանակահատվածում դրան առաջնային ուշադրություն է հատկացվում։ Բերլինն անհանգստացած է Լեռնային Ղարաբաղում բռնության նոր աճի նշաններից։ Այդ մասին հայտնել է ԳԴՀ-ի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարտին Շեֆերը։ Մենք մեծագույն տագնապով ենք ընդունում ապացույցները, որոնք նոր, այդ թվում ռազմական լարում են մատնանշում հակամարտության կողմերի շփման գծում։ Որպես ԵԱՀԿ-ի նախագահ մենք երկու կողմից հետևողականորեն կոչ ենք անում քայլեր ձեռնարկել նոր լարվածությունից խուսափելու համար, ասել է Շեֆերը։ Նա հավելել է, որ Բերլինն աջակցում է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի եւ նրա 3 համանախագահների աշխատանքին հակամարտության հանգուցալուծման աշխատանքը շարունակել շարունակելու իրենց ջանքերում։ Աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բունյատյանն այսօր հանդիպել է ԼՂՀ հանրային ծառայությունների եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի անդամների հետ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Հանրային ծառայությունները եւ տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Ղարամանյանը հանդիպմանը նշեց, որ անհրաժեշտ է համատեղ նոր ծրագրեր մշակել եւ իրագործել։ Գագիկ Բունյատյանն իր հերթին ընդգծեց, որ համագործակցությունը անպայման կլինի ակտիվ եւ արդյունավետ։ Ես բոլորդ ողջունում եմ նոմեր հանձնաժողովի առնից շնորհավորել պարոն Ղարամանյանին եւ հույս հայտնել, որ մեր համագործակցությունը ակտիվ արդյունավետ շարունակվի Համագործակցության շրջանակներում զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Արցախյան կառույցի անդամ Գագիկ Խաչատրյանի ներկայացմամբ 2015 թվականի հոկտեմբերին կայացել է համատեղ նիստ Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հետ եւ ստորագրվել է համատեղ աշխատանքային ծրագիր։ Նույն թվականի հոկտեմբերին հանձնաժողովի նախագահը Գերմանիայի Նյուրնբերգ քաղաքում մասնակցել է հեռուստա ռադիո հեռարձակման ոլորտը կարգավորող մարմինների եվրոպական պլատֆորմի տարեկան համաժողովին։ Այնուհետև նոյեմբերի 29-ից դեկտեմբերի 9-ն ընկած ժամանակահատվածում հանձնաժողովի աշխատակիցները Հայաստանի Հանրապետության հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից իրականացվող աշխատանքներին օժանդակելու նպատակով մասնակցություն են ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության համանդրական բարեփոխումների հանրակրի քարոզարշավի անմիջական մշտադիտարկումներին եւ ստացված տվյալների վերլուծական աշխատանքներին։ 2015 թվականին հերոստատեսության եւ ռադիոյի բնակավարում իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, այդ թվում հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակիցները Երևանում մասնակցել են հերոստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից Լոնդոնի հաղորդակցման միջազգային ինստիտուտի աջակցությամբ կազմակերպված թվային հաղորդակցում եւ համացանցի ազդեցությունը միջազգային մեդիա ֆորումին։ Նույն թվականին կայացել է նաեւ համատեղ նիստ եւ ստորագրվել համատեղ աշխատանքային ծրագիր կարևորելով երկու հանրապետությունների տնտեսական զարգացման վրա հեռաղորդակցության ոլորտի ազդեցությունը, հեռուստատեսության եւ ռադիոյի որպես զանգվածային լրատվության միջոցների դերը հասարակության մշակութային, կրթական, սոցիալ-տնտեսական, հասարակական քաղաքական տեղեկատվության մատչելիության, ինչպես նաեւ միջազգային կառույցներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինտեգրման գործում ծրագրային տարում նախատեսվում է ամրապնդել ձեռբերված հաջողությունները։ 2016 թվականին կշարունակվի ակտիվ համագործակցությունը։ Այս ուղղությամբ տարվող աշխատանքները միտված են համանման կառույցների հետ փորձի փոխանակմանն ու տեխնիկական աջակցության ծրագրերի մշակմանն ու իրագործմանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հասարակության մեջ տարածված լուրերը, թե իբր ԼՂՀ-ի կրթօջախներում պարապմունքները դադարեցվում են, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը եւ ընդգծել, որ ուսումնական հաստատությունների աշխատանքների դադարեցման մասին նախարարությունը ոչ մի պաշտոնական ցուցում, ոչ մի հաղորդագրություն չի տվել։ Չընդունվեցին կարծիքներն այն մասին, որ մայիսյան երրատոնի օրերին կարելի է ժամանակավոր ընդհատել ուսումնական պարապմունքները եւ կամ դասաprocessները պլանավորված ժամանակից շուտ ավարտել։ Կարծում ենք դասաprocessը դադարեցնելու կարիք չկա, Արցախի կրթօջախների պարապմունքներն ավարտվելու են մայիսի 27-ին վերջին զանգի արարողությամբ, ասել է Սլավա Ասրյանը։ Մարտակերտի շրջանից ժամանակավորապես տարհանված բոլոր երեխաներն ըստ բնակության վայրերի ընդգրկված են հանրակրթական դպրոցներում։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Պատասխանելով շրջանավարտների ատեստատների ստացման մասին հարցին նախարարը նշել է, որ ոչ մի խնդիր չի լինելու։ Առայժմ ժամանակավորապես եւ դեպքերի զարգացման համահունչ կկողմնորոշվենք։ Չնայած դրան բոլոր դեպքերում ուսումնական տարին ավարտելու են եւ կարեւոր չէ թե որտեղ են սովորում։ Եթե կան շրջանավարտներ, ապա նրանք այստեղ էլ կհանձնեն քննությունները եւ կստանան իրենց ատեստատները, հավելել է Սլավա Ասրյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն անդրադարձել է վարչապետ Ահմեդ Դավութօղլուի հրաժարականին։ Նա նշել է, թե հրաժարականի որոշումը եղել է հենց վարչապետ Դավութօղլուին։ Դավթողլուի հերացումով Թուրքիան ավելի անկանխատեսելի է դառնալու, քանի որ երկիրը միանձնյա ղեկավարելու է Էրդողանը։ Այս մասին ասել է թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանը։ Թուրքագետի խոսքով Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավթողլուի հեռանալով ավարտվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տխրահրճակ փորձը։ Մարզասերների համար Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում այսօր մեկնարկել է Օլիմպիական խաղերի վարկանշային վերջին մրցաշարը։ Հունահռոմեականների պայքարում Հայաստանի միակ ներկայացուցիչ Ռոման Ամոյանը 59 կիլոգրամ քաշային կարգում կմեկնարկի որակավորման փուլից։ Փորձառու ըմբիշի մրցակիցը կլինի թուրք Ռահման Բիլիչին։ Հաղթանակի դեպքում Ամոյանը 1/8 եզրափակչում կհանդիպի ֆին ու բրազիլացի ըմբիշների միջև գոտեմարտի հաղթողի հետ։ Հիշեցնենք, որ ազատ ոչի իմշամարտի Հայաստանի հավաքականի կազմում Ստամբուլում հանդես են գալու Դավիթ Սաֆար Ղաֆարյանը, Գրիգոր Գրիգորյանը եւ Մուսա Մուրթազալիևը։ Եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումն ավարտված է։